Y sí, más vale. Nosotros no le bajamos a nada, ya no llegó la data. Que hay par de gatas preguntando arrebatada si andamos todos pillo a la jugada. Eh, turro, nosotros no andamos. Eh, eh, nosotros estamos pimpeados, guacho pimpeados, con un piquete. Porque no rola esa marimba. Y porque que sepa tu linda, lo que no tengo lindo tengo en pinta. Mm. Amiguita que te pinta, saludo al maestro de la tinta. Este churreo no hay quien se recita Y corta, el que sabe, sabe. A pura adrenalina lo hacemos donde vos quieras. Acá solo vienen las reales, las bandoleras. Las reconocemos donde sea. Una turra que vale, no se regala con cualquiera. Toma, qué talento Eso que se quema y el que no se palma se deja, se deja. Y si la subimos a valor, mi toda la plata, el peliculón. Ellos son muy básicos, no lo hacen mejor. La gata toda al piso y la huida en el ziploc. Uh, acá solo es perro y bellaqueo. Bellaqueo. Diablo, tra. Tutu. Tra. Tra. Esa narcotata psicopatata con un Nosotros estamos pimpeados, guacho pimpeados, con un piquete